Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Օրվա եթերաժամին տաղավարում հյուրընկալել ենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնորեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները ճուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օրն աղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագանների համար է երևի, որ Սուրբ Գիրքը հուշում է. ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր Հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր Հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե եւ տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, չի տա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում. «Խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որ เป զի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին»։ Չար խնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է։ Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգ մի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների եւ լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ հնձում եւ ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, եւ ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում եւ ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա, ուղոք տանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անօք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնորեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր եւ իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձու բնակարաններում եւ գտնվում են պետության հոգացության պատմության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։ Նախ ուզում եմ շեշտել շատ բարձր մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում ինչ է նշանակում Արցախցի, ինչ է նշանակում Քյավարցի, Հրազդանցի կամ Սյունեցի։ Եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկ մեկն միշտ ես պիտի խնդրեմ որ բոլորը սրա մասին իմանան Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքների չեզոքացման եւ այլն։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ եւ իր անմիջական հրահանգով մենք սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատասխանելու իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը եւ մյուս կողմից մեր հոգեորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաեւ միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով Պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այն ինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեապար Հայրապետի ցանկությամբ եւ իր անմիջական ղեկավարությամբ իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր։ Ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսին արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում։ Դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում բազմաթիվ են ծրագրերը որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար թվել բայց կարևոր չէ Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում։ Այսուհետև հոգ մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարկյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում։ Նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձևը։ Իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին Արցախցի կանայք։ Մենք այստեղ, երբ որ քանայս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, ննգի գյուղից ակտիվ կանայք կային եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու process-ը, այո, կազմակերպել ենք եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, Արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի process-ը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին։ Որ դվայ այդ օրերին այդ օրերին հատուկ եմ ուզում շեշտել այդ օրերին հավատում էինք որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք այս կանայք հետո ինձ ասում էին որ տեր հայր երբ որ դադարեցրեցինք բոլորն ասում են որ մենք երբ որ չենք աշխատում մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները մեր դժվարությունները նեղությունները մեր կորցրած տները Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուրջ չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժինգալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ-շատ ուրախ եմ։ Կեցեն իրենք։ Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին Տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհառիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը սոցիալական աջակցության տրամադրումը հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը քննարարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարին շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չի իրականացնի, բայց մարդը սոված է, Եվ դե ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է։ Թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին ես ես པարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ կարողզել։ Բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ։ Եվ այո, շատերը նաև մկրտվել են։ Շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չենք տերեր, ուզում ենք կնքվենք։ Շատ շատերին մկրտանում են կնքել ռիփսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգեվորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված էինք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար։ Ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել Բայց ես ձեզ ասում որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ։ Այն առումով որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ ին բաժնի մեր գրասենյակի սարգսակները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր-ցերեկ էս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքը նստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում եւ այլն, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի, Ուրեմն այս մարդիկ իրենց Աստծուն հավատում են, ուրեմն այդ Աստված ինքն է իրենց ուղղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք եւ ես այն մասին չեմ ասում։ Բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են։ Ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատասխանված, կազմակերպել ենք այցելություններ մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ ենք այցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպեսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ։ Այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ, կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ։ Բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական process-ից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փառկուպատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին։ Առանց հաշվի առնելու տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։ Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արգելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը եւ թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արխայությունը եւ բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող եւ իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թակավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը եւ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, Ավելին, շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը։ Մահը խափանելու եւ ոչնչացնելու է ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգեվոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաեւ հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը եւ խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է, պետք չէ հոգալ վաղվա եւ մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել եւ ավելի հոգալ ոգեվոր կարիքների մասին։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 23-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք